Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի ունեցել դժբախտ պատահար։ Արցախի նախագահը երրատոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Վերացննդի հրապարակում ցուցադրվել է պաշտպանության բանակի զինանոցի նմուշները։ Պարգևատրման արարողություն հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Հանդիսավոր շողով Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Երատոնի նվիրված միջոցառումներ հանրապետության շրջաներում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 8-ին եւ լույսի 9-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 65 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 970 գրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղությամբ, բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 8-ի առավոտյան Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել դժբախտ պատահար։ Ըստ նախնական տվյալների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով Զորամասին հարակից ջրամբարում ջրահեղձ են եղել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Ռուբեն Նացականի Բարսեղյանը, ծնված 1998 թվականին, Ռաֆայել Արթուրի Բիշարյանը, ծնված 1997 թվականին, եւ Ռուբեն Հովանեսի Մնացականյանը, ծնված 1998 թվականին։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են Ռուբեն Բարսեղյանի եւ Ռաֆայել Բիշարյանի մարմինները։ Ռուբեն Նացականյանի ճակատագիրը բարձելու համար որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է Կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արդեն երրորդ-չորրորդ օրն է հակառակորդի կողմից գիշերվա ժամերին կրակոցները մի փոքր շատացել են այդ թվում նաև ականանետներից, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրոն Հովանիսյանը։ Նա նշել է, որ անցնող գիշեր նաև Տավուշի մարզի ուղությամբ են եղել կրակոցներ։ Հարցին թե ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը, Արծրոն Հովանիսյանն ասել է, որ միգուցե պետք է կապել տոների հետ, բայց դժվար է կոնկրետ մեկ պատճառ նշել։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել հաղթանակի տոնի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի թանկագին վետերաններ, Պաշտպանության բանակի հարգարժան գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի տոնի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի արդիվ փառավոր հաղթանակներ, որոնք մեր ժողովուրդը կերտել է պատմության տարբեր քարուղիներում իր քաչ զավակների ցուսաբերած արիության, խիզախության, հայրենիքի հանդեպ անցնորած սիրո շնորհիվ։ Մեր լեգենդար հայրերի ու պապերի սխրանքը հայրենական մեծ պատերազմում նրանց ապրած կյանքը միշտ հպարտություն են ապարգևել մեզ եւ ուղենիշ հանդիսացել մեզ համար առաջնորդելով դեպի նոր հաղթանակներ։ Մենք ազատագրել ենք Շուշին, աչքի առաջ ունենալով հենց նրանց հերոսական օրինակը, որն անսասան հավատ է ներշնչել մեզ սեփական ուժերի եւ արդարության հաղթանակի հանդեպ։ Սովորեցրել լինել տոկուն ու հաստատակամ, մաքարող ու նպատակասլաց։ Արցախյան ազատամարտը դարձավ հայ ժողովրդի մեծագույն հաղթանակներից մեկը, լրացնելով մեր հերոսամարտերի շարքը։ Այսօր մենք հպարտ ենք կրկնակի Հպարտ ենք, որովհետև ունենք նաև արժանի հերթափոխ, անվեհեր երիտասարդների մի սերունդ, ում համար հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը եւ հարազատ ժողովրդի անվտանգությունը վեր են ամեն ինչից։ Նրանք մեծագույն արժանապատվության զգացումով են շարունակում իրենց նախնիների գործը, պատմության մեջ թողնելով անձնվիրության նոր օրինակներ։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, փառք ու պատիվ հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր նահատակներին։ Թանկագին հայրենակիցներ, այս տոնական օրը ես շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին, Մայր Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Մենք բոլորս միասին ենք կերտել մեր նվիրական գերատոնը։ Միասին ենք հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները, միասին ենք հարթել մեր հաղթական ուղին, այդպես եղել է եւ այդպես կլինի ընդմիշտ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս եւ մաղթում խաղաղություն, բարօրություն ու ամենայն բարիք, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղեցներ են հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է Սուր եւ խաչ սպառազինություն, հավատ եւ ոգի։ Հոգևոր մեկնաբանությամբ սա է մեր հաղթանակների գաղտնիքը։ Բարեկամներ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմակալ առաջնորդ Արցախի հերոս Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի շնորհավորանքի ու մաղթանքի խոսքը հայոց երաթոնի կապակցությամբ։ Նախ ուզում շնորհավորել մեր վետերաններին, որոնք արիաբար 1945 թվականին մեծ հայրենական պատերազմում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հաղթեցին ֆաշիզմը, մի համաշխարհային աղետ, կասեցրեցին դա եւ փրկեցին ողջ մարդկությունը, նաեւ Հայաստանը երկրորդ ցեղասպանությունից։ Երկրորդը ուզում եմ շնորհավորել մեր Զինյալ ուժը, որտեղ մայիս 9-ին 1992 թվականին ուղի 25 տարի առաջ մենք ազատագրեցինք մեր պատմական Շուշի բերդակավակը։ Եվ այդ ազատագրումը դարձավ մեր բանակի կազմավորման օր։ Եվ աստորեն այսօր եւ բանակի 25-ամյակն է եւ Շուշի ազատագրման հոբելյանն է բանակ եւ ժողովուրդ միասին մեզ բերեցին, ընծայեցին այս սпасված երանելի հաղթանակը, որը բացեց ճանապարհը դեպի մայր Հայաստան, որը մեզ համոզեց, որ մենք կարող ենք անհնարին ռազմական խնդիրը լուծել։ Եվ այս երաթոնը մերն է, մեր ազգինն է, հայրենիս է։ Ես կարծում եմ մեր ճակատագրի համար դա վճռական հաղթանակ էր, որը ազդեց մեր այսօրվա եւ աղվա կյանքի վրա փոխվեց մեր ճակատագիրը։ Մենք գնացինք դեպի միացում Մայր Հայաստանի հետ եւ դեպի ամրագրում մեր այն ազատագրական շարժման նախնական ձեռքբերումների։ Եվ մենք տոնելով այս հոբելյանը, փառք տալով Աստծուն եւ իսկապես մեր հարգանքը եւ մեր գնահատականը մատուցելով մեր հերոս զինվորներին պիտի միասին նաեւ այսօր մելուխտենք որ Աստված մեզ հետ է Տիրոջ նշանը մեզ հետ է Ուրեմն մենք ճիշտ Աստվածահաճո ճանապարհին ենք եւ պիտի շարունակենք մեր այս սրբազան պայքարը։ Պիտի արիաբար առաջ գնանք, որպիսի խաղաղությունը, պատմական արդարությունը վերջնական ձևով վերականգնվի եւ հաստատվի, որպիսի մենք կարող լինենք ապրել անվտանգ խաղաղ պայմաններում եւ ազատորեն, ինչի համար էլ մենք պայքարում ենք։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ, մաղթում եմ ձեզ բոլորին ամենայն բարիք եւ թող մեր Քրիստոսի սուրբ նշանը խաչը միշտ լինի ձեզ հետ այժմ եւ միշտ իրավիտյանս հավիտենից ամեն Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր վաղ առավոտից մայրաքաղաքում տոնական տրամադրություն է։ Դրոշներով ու ծաղիկներով, հաղթական երգերով մարդիկ շտապում են դեպի քաղաքային հուշահամալիր։ Ժամը 11-ին մարդկանց հոսքին միացան նաև հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները, Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժը։ Այսօր կրկին ազգովին նշում ենք հայոց նորագույն պատմության ամենանշանակալից տոներից մեկը՝ Մայիսյան երատոնը։ Այն ավելի քան իմաստալի է, քանզի իր մեջ ամփոփում է մեր ժողովրդի երեկն ու այսօրը, մեր ապուպապերի կատարածն ու մեր օրյա սերնդի ձեռքբերումները։ Ռիտա Հարությունյանը շարժման հենց առաջին օրից հայրենիքի պահապանի կողքին էր առաջի օրվանից շարժումը սկսած։ Միջև այսօր էլ ծառայում։ Սիրում հայրենիքս շատ-շատ։ Ունեմ 4 աղջիկ, ամուսնացած եմ։ Ես հիմա մենակ եմ, ցանկություն չունեմ անգամ իրաց մոտ գնալու։ Կարևորը սիրում եմ իմ հողում հայրենիքը։ Այո։ Ես շնորհավորում Ես բոլորին եմ շնորհավորում։ Փող մանուկից միջև մեծահասակ մարդկանց բոլորին համար տոնա։ Հովանես Ղազարյանը մի տարի է ինչ զորացրվել է։ Արցախ է եկել անձամբ Արցախի նախագահից ստանալու ապարքևն ու շնորհավորանքը որպես ուրեմն Ղարաբաղում, որպես պատրաստի մասնակից, ուրեմն կանվեր Ղարաբաղ միջոցառմանը մասնակցելու եւ հանգիստ վայելելու։ Հրամորում եմ երատոնի կապակցությամբ ցանկանում եմ միշտ այսպիսի ախտանակներ բոլորիս, ու թող միշտ մեր Հայաստանը այսպես միշտ կանգնած լինի ամբողջովի, երբ որ պահը հասնի, որ պետք է ամբողջովի սաղս միասին գնանք, առաջնագից միասին լինենք։ Ոնց որ որ մենք ապացուցեցինք քարորապատրազմի ժամանակ, երբ որ միասնաբար սենց մի ուժով Ռիտա Այդինյանը Մարտունու զինվորական հոսպիտալի բուժքույրն է եղել 1988 թվականից։ Տիկին Ռիտան հիշում է, թե քանի զինվորի կյանք է փրկել։ Արցախյան շարժման տարիներին մեր ենթաշրջանի զորամաս միակ մասնագետն էի, աշխատում էի, ինչքան հնարավորությունս թույլ ա տվել, աչակից եմ եղել մեր վերավորներին, մեր զինվորներին, մեր քաղաքացիական հիվանդներին, նրանք, որոնց կարիք ունեցել են, բոլորին ինչքան հնարավոր է։ Ցանկանամ ձեզ ընկերներ, վերջին կռվի վետերաններ, թող նոր կռիվել չլինի, որ թե կորույս մար չլինի, անհայր, անմայր հայրի հորդ մնացած ոչ մի մանոկ էլ չլինի, ձեր կատարած խրախտները մարդկանց կողմից գնահատվի, հանուն կյանքի ձեր պայքարը միշտ հաղթության։ Մեզ մնում է միանալ հնչած շնորհավորանքներին եւ մաղթել, որ เป զի Արցախում միայն ու միայն խաղաղության եւ ուրախության ձայներ հնչեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այսօր Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ԼՂՀ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ հաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Շուշի, որտեղ ցաղկի պսակուց աղիկներ են դրել տանկ հուշարձանի պատվանդանին եւ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները ներկայ են գտնվել նաև արվեստների եւ արհեստների քաղաք ցուցահանդես տոնավաճառին եւ դիտել Շուշի քաղաքի Վազգեն Սարգսյանի հրապարակում կազմակերպված տոնական համերգը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մեր ժողովրդի ամենանվիրական օրը մայրաքաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը եկել էին վերածննդի հրապարակ դիտելու Արցախի պաշտպանության բանակի զինանոցի նմուշների ցուցադրությունը։ Յուրա Վանյանի ռեպորտաժը։ Եթե փորձենք մեկ բառով բնութագրել հանրապետության վերածննդի հրապարակում տիրող դրամատրությունը, ապա այն կլինի հպարտությունը։ Մեծ ու փոքր կին թե տղամարդ քաջ գիտակցում են տոնի կարևորությունը, թերևս մեր տոնացույցի ամենապայծառ ու նվիրական օրը։ Սուսաննա Տատիկը հրապարակ էր եկել թորնիկների հետ։ Նրանք կանգ էին առնում ամեն մի զինատեսակի մոտ, ուսումնասիրում տեխնիկական հնարավորությունները։ Այս տոնը մեր ժողովրդի ամենանվիրական տոներից մեկն է։ Այս հաղթանակի շնորհիվ է, որ մենք հիմա քայլում ենք հանրապետության հրապարակով, իմ թորնիկների ձեռքից բռնած եւ վայելում ենք խաղաղությունը, որը կերտվել է մեր ժողովրդի նվիրական հաղթանակով, մեր ժողովրդի տոկունության շնորհիվ։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ հայ ազգի հաղթանակի օրը, Շուշիի ազատագրման օրը եւ ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ երկնքի տակ։ Փոխգնդապետ Արմեն Ասրյանին հանդիպեցինք ցուցադրվող զինտեխնիկայի կողքին։ 16-ամյա երիտասարդ էր, երբ պատերազմի հորձանուտը մտավ։ Այսօր արդեն փոխգնդապետի ուսադիրներ է կրում։ Սա իրոք շատ մեծ տոնոր է մեր համար համարվում, երրատոն, ազգը լրիվ տեսնում եք ինչքան են ուրախ ժողովուրդը, իրանց ակտիվ մասնակցությունն են ցուցաբերում, հետաքրում են մեր սպառազինության տեսականիներով տարբեր հարցեր են տալիս, կարծես թե իրանք էլ են ուզում իմանան յուրաքանչյուր զենքի տեխնիկական հնարավորությունները եւ ինչի համար է նախատեսված, դա մեզ եւս ոգեշնչում է։ Փոխգնդապետ Վարուժան Ծատրյանը հրաπαրակ էր եկել իր երեխաների հետ։ Նա նույնպես 16 տարեկանից պատերազմի բովով անցած զինվորական է։ Խաղաղություն է, Փառք Աստծո, բարդության զգացումով երեխաների ցույց ենք տալիս, ինչ կաներ զինված ուժերում իրանք էլ տեղյակ լինեն, էլի։ Վաղը մյուս օրն էլ իրանք են մեծանալու, իրանք էլ տեղեկացված լինեն աշխարհում ինչ կա, ինչ չկա։ Մենք լավ գիտենք խաղաղության արժեքն ու գինը մայիսյան հաղթանակների օրը ամենահաճախակի հնչող բարեմաղթանքն էլ հենց խաղաղությունն է։ Մեր շնորհավորանքը ողջ հայազգին, թող խաղաղություն լինի, միշտ խաղաղություն լինի, երեխաները մեծանան կապույտ երկնքի տակ։ Ես շնորհավորում եմ մեր հայ ժողովրդին, մեր ազգին այս հայլուն տոների կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ բանակին ել ավելի հզորություն, ել ավելի բարձր մարդունակություն։ Դրանով մենք կարող ենք ապահովել խաղաղությունը, այսինքն եթե ուզում ենք խաղաղություն, պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի եւ ընդհանուր զարգացում, եւ տնտեսական ոլորտում, եւ բոլոր-բոլոր բնակավարներում։ Սրանով մենք միայն կարող ենք լիակատար հակադրվենք հակառակորդին, պաշտպանենք մեր ինքնությունը անկախությունը մեր անկախությունը։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ տոնական միջոցառումները կշարունակվեն ողջ օրվա ընթացքում։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տոնի Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կազմավորման օրվա կապակցությամբ մայիսի 8-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Պետական բարձր պարգևների են արժանացել Արցախյան ազատամարտում եւ նորանկախ երկրի կայացման գործում նշանակալի ծառայություններ մատուցած քաղաքական եւ զինվորական գործիչներ, գործարարներ, բարերարներ, կենսագործունեության տարբեր ոլորտների գործիչներ։ Շնորհակալություն հայտնելով մարտական ծառայություն մեդալով ապարգևատրվելու համար Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ մայոր Վարուժան Շահնազարյանն ասաց. Շուշիի ազատագրումը ռազմա արվեստի եւ սխրանքի փայլուն օրինակ եղավ Արցախյան գոյապայքարում, որով իսկ համարագրվեց հայ ժողովրդի այս երկրում մնալու իրավունքը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մայիսյան երրակոնի կապակցությամբ եւ հատկապես այն նվիրյալներին, ովքեր Շուշիի բարձունքին բսակվեցին հաջողությամբ։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելիս եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած արիության եւ խիզախության համար պաշտպանության բանակի եւ ազգային անվտանգության ծառայության մի խումբ զինծառայողների, ազատամարտիկների եւ կամավորների հանձնվել են պետական բարձր պարգևներ։ Ազատամարտիկներ Զաքար Ասրյանը մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի, իսկ Վալերի Հարությունյանը արիության համար մեդալով պարգևատրվել են հետմահու Արցախի հանրապետությանը մատուցած ծառայության համար Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշանը շնորվել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին։ Շուշիի հաղթանակը նոր վերածնվող Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկն էր, իսկ հետագայում արդեն Արցախի հաղթանակով կարողացել ենք ուղենշել մեր ապագայի ճանապարհը։ Մենք այսօր շարունակում ենք քայլել առաջ եւ համոզված եմ, որ նոր հաղթանակներ մեզանում շատ են լինելու։ Շնորհակալական խոսքում ասել է Գալուս Սահակյանը։ Այսօր եւ մենք բոլորս հպարտ ենք դրանում, բայց բոլորս նստած մտածում ենք, թե ինչքան ագերներ գործերեցինք, ինչքան մարդիկ զոհվեցին, բայց մենք կարողացանք մեր ազգի համար ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը լուծել։ Շուշիի հաղթանակը դա նոր Հայաստանի ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկն էր։ Տարբեր ոլորտներում ակնառու հաջողություններ գրանցած եւ Արցախի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար ապարգևատրվել է նաեւ մի խումբ երախտավորներ։ Երախտագիտություն մեդալ է շնորհվել հանրապետության վաստակավորման կավար Սվետլանա Դավթյանին, բարերար Նարինե Դավթյանին։ Բարձր է գնահատվել նաև լրատվության ոլորտի աշխատողների ներդրումը։ Վաճական բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրվել են Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանը եւ ֆոտոթղթակից Ռուսլան Սարգսյանը։ Մղիթար Գոշ մեդալով Ազատ Արցախ պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Լեոնիդ Մարտիրոսյանը։ Շնորհավորելով Պարքեվատրվածներին նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Մայիսյան երաթոնը համայն հայության, հայոց անկախ պետականության ամենանվիրական տոներից է, տոն, որը լի է մեծագույն հպարտության ու արժանապատվության զգացումով, տոն, որը խորհրդանշում է մեր ժողովրդի տոկունությունն ու անկոտրում կամքը, հայրենասիրությունն ու անձնվիրությունը, անսպար լավատեսությունն ու անսասան հավատը։ Այս տոնական օրը նախև առաջ ուզում եմ շնորհավորել հիշել մեր հայրերին ու բաբերին, ովքեր երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին հերոսաբար կռվեցին տարբեր ճակատներում եւ հաղթանակ տոնեցին մարդկության դեմ ուղված դերևս ամենասարսափելի վտանգի ֆաշիզմի նկատմամբ։ Մայիսյան երրատոնը յուրահատուկ падգամ է մեր ողջ ժողովրդին, մեզ բոլորիս, հիշել հայրենիքի նվիրալներին, շարունակել նրանց կիսատ թողած գործը, անել հնարավորը մեր անկախ պետականության հետևողական ամրապնման, զարգացման ու զորացման համար։ Դա անվերապահորեն պահանջում է համակարգված, միասնական եւ քրտնաջան աշխատանք հայրենիքին ծառայելու անմնացորդ նվիրում, ասել է նախագահը։ Արձար թշնամու կողմից վերածվել էր մեր երկրին սպառնացող ամենամեծ վտանգի, մաս քրելով Ստեփանակերտի եւ շրջակա բնակավայրերի վրա։ Շուշի ազատագրումը դարձավ ռազմաքաղաքական հրամայական, առանց որի անհնարին էր նույնիսկ պատկերացնել Արցախի հանրապետության հետագա գոյությունը մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովումը։ Այն նաև խորհրդանշեց պատմական արդարության վերակառնումը, ցեղասպան քաղաքականության դեմ պայքարն ու հաղթանակ։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանն անդրադարձել է ապրիլյան պատերազմին, ԼՂՀ արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, հանրապետության ձեռքբերումներին ու անցնելիք ճանապարհին։ Միջոցառմանը ներկայ էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Արցախի հերոս Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնատար անձինք։ Մայիսյան երատոնին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ հանդիսավոր ժողով, որին ներկա էին հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները, Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Միջոցառմանը զեկուցմամբ հանդես եկավ Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Նախարարն իր խոսքում նախ առանձնացրեց հայրենական մեծ պատերազմում մեր պապերի սխրագործությունները, նշելով, որ նրանք բարձր պահեցին հայի պատիվը եւ իրավամբ վաստակեցին հաղթողի համբավ։ Ավարայով ու սարդարավանով ինքն արտադրած մեր ժողովրդի փառավոր զավակներն իրենց կատարած մեկ անգամ եւս ապացուցեցին, որ հերոսությունն արժանապատվությունը հայի առանձնահատուկ հատկանիշներ է։ Երկրորդ աշխարհ գերմանական ճակատում մասնչով 600.000 հայրենիների 200.000-ը չներադարձան։ 106 հայրենական խորհրդային միության հերոսի կոչման 26-ը դարձան փակի 3 աստիճանի աստետներ։ Շուշիի ազատագրման ռազմագործողության պատմական նշանակությունն Արցախայության կյանքում անգնահատելի էր։ Հենց այդ ժամանակ դրսևորվեց հայ մարդու մարտական ունակությունն ու ոգու արիությունը։ Իսկ ապաշխանության ուժերի յուրաքանչյուր մարտիկ եւ հրամանատար առաջադրված ծրագիրը կատարել կեսով եւ դիրքով միջոցներով քամեսը գերանանցող հակառակորդին պարտադրեց իր տամքը։ Ավելին այդ ռազմագործողությամբ ակնհայտ դարձավ, որ մինչ այդ արտակում կազմավորված կամավորական ժողովուրդները պատրաստ եւ ունակ են Ամփոփելով խոսքը Լևոն Մնացականյանը շնորհավորեց ներկաններին երատոնի արթիվ, մաղթելով Արցախ աշխարհին նորանոր ձերկբերումներ։ Այնուհետև հաջորդեց տոնական համերգ Արցախի եւ Հայաստանի շնորհաշատ երկիշների մասնակցությամբ։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երատոնին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել եւ հանրապետության շրջաներում։ Հադրութից հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բավարովտից բազմամարդ էր հադուլ քաղաքի ուշամանիրը եւ ազատության հրապարակը։ Ինչու մետոնական երկու երաժշտությունով։ Իրենց հարգանքի թուրքներն եկել մատուցելու հադուլ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ, հիմնադրամագույններ, աշխատողներ, դպրոցականներ, զինվորներ, ապրիլյան եւ արցախյան գոյամարտի վետերաններ, բարձրաստիճան սպաներ։ Միջոցառումը շարունակվեց ազատության հրապարակում, որտեղ տեղի ունեցավ տոնական միտինգ։ Դորական միջոցառման մեկ շուկ տվեց զինվորական շքերթը։ Ծրագրի շրջանակներում ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ համերգ դիզակ ժողովրդական համույթի կատարմամբ։ Իսկ երեկոյան համերգով հանդես կգա մասունք ազատագրական երկրի բարի համույթը եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13 ցելսիուսը 23-ից 27 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։